Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala, naš uzvišeni gospodar, podari svoje dobrote, blagodati milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, uljepšati, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovim našim emisijama govorimo o prijeko potrebnim osobinama svakog vjernika i vjernice, osobinama koje se trebaju naći u srcu svakog vjernika i vjernice i svakako na drugoj strani pogubnim osobinama osobinama od kojih vjernike vjernica trebaju biti što je god moguće više udaljeni. U našoj prethodnoj emisiji, zadnjoj emisiji, govorili smo o vrlo bitnoj temi kako biti iskren, budući da je iskrenost neophodna osobina za svakog vjernika i vjernicu, od njihove iskrenosti ovisi i njihov dunjaluk i njihova hiret. Sva dijela koja budu radili trebaju ih raditi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, u tome trebaju biti iskreni. U tim njihovim dijelima ništa, ni za kog drugog ne smije biti. Sva dijela moraju biti samo za Allaha subhanahu wa ta'ala, kako nam uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi to govori i pocrtava, pa kaže u suri Al-An'am, قل إن صلاتي ونسكي wa wa mamati ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك wa ana awwalul muslimin reci moj namaz i svi moji obredi i cijeli moj život pa čak i moja smrt posvećeni su samo Allahu Allahu koji nema sudruga njemu nema nikoga ravnog niti sličnog meni je tako naređeno ja sam prvi koji se tome odaziva i brojni drugi kuranski ajeti koji nam pocrtavaju da moramo biti iskreni u svim svojim dijelima prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako ostvariti tu iskrenost? Kako doista u svim svojim dijelima da budemo iskreni? U našoj zadnjoj emisiji govorili smo nešto o tome. Spomenuli smo na prvom mjestu svakako dovu, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih iskrenih robova. Sve se nalazi u Allahovim rukama. Svi smo mi u Allahovoj vlasti. Allah subhanahu wa ta'ala upravlja s nama. Sva naša srca nalaze se između dva Allahova subhanahu wa ta'ala prsta i oni ih okreće kako hoće. Zato moramo moliti Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na njegovom putu, da nas učini njegovim iskrenim robovima. Zatim nakon toga spomenuo sam kao koristan lijek za iskrenost i siguran put i način do izgradnje iskrenosti i skrivanje dijela. Skrivanje dijela, što je god moguće više, trebamo skriti svoja dijela. Trebamo sakrivati svoja dijela, naročito dobrovoljna dijela postoje određeni ibadeti, obavezni ibadeti koje moramo činiti zajedno sa drugim muslimanima u njihovom prisustvu. Međutim, većina drugih ibadeta propisana nam je da ih obavljamo daleko od pogleda drugih očiju, da ih obavljamo u svojim kućama, jeli, tamo gdje nas niko ne vidi. Pa trebamo se truditi što je god moguće više da skrivamo svoja dobra djela, i kada ih učinimo, tamo gdje nas niko ne vidi, čuvajmo ta svoja dobra dijela, nemojmo druge mnogo obavještavati o njima, tim našim dobrim dijelima, kako ne bismo, kako ne bismo poništili ta svoja dobra dijela. Naši prethodnici bi govorili, skrivajte svoja dobra dijela kao što skrivate i svoja loša dijela. Skrivajte svoja dobra dijela kao što skrivate i svoja loša dijela. Pa, kao neka dijela, kao primjer pojedinih dijela koje trebamo činiti u tajnosti, spomenuo sam plač i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, obavljanje dobrovoljnih namaza, sunneta na fila u kućama, daleko od pogleda drugih očiju, druženje sa siromasima, obilaženje siromaha u vremenima kada ih mnogi ne obilaze, kada ih mnogi zapostavljaju, ne posvećuju im pažnju, udjeljivanje sadake tajno, toliko da ne znamo ni mi sami šta udjeljujemo i slično. Zatim, od dijela koja nam uz Allahovu dozvolu pomažu u izgradnji naše iskrenosti, da budemo iskreni Allahovi robovi. Od tih dijela nakon Allahove subhanahu wa ta'ala dozvole i pomoći i podrške jeste i obavljanje sabah namaza i jacije namaza u džematu. Odlazak u džamiju da obavimo sabah namaz i jaciju namaz. Svakako, ukoliko smo u mogućnosti, ukoliko nam je džamija blizu, trebali bismo sve vaktove da obavljamo u džami zajedno sa ostalim muslimanima, međutim, posebno se pocrtava, podstiče na obavljanje namaza, sabah namaza i jacije namaza u džamatu. Zašto? Zato što su to namazi, koji su mnogo teški licemjerima, onima koji se pretvaraju. Teški su im zašto? Zato što ih tada u tim vremenima niko ne vidi kako oni odlaze na namaz. Ujutro sabah se klanja uglavnom pod minama. Malo šta se vidi? Ništa se ne vidi kada odlazimo u džamiju. I također jacija namaz odlazi se u džamiju pod mini, noću. Niko ne vidi klanjače kada odlaze u to vrijeme na namaz. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam nema težih namaza za licemjere od sabaha i jacije, a da znaju ljudi kolika je njihova vrijednost, kolika je vrijednost sabah namaza i jacije namaza u džamatu dolazili bi na njih pa makar pužući. Pa makar i pužući dolazili bi na te namaze. Dakle, ti namazi su teški licemjerima. Zašto? Zato što oni kada odlaze na namaze, odlaze samo da ih ljudi vide, kako Allah subhanahu wa ta'ala o tome i govori u svojoj knjizi, pa kaže وَإِذَا قَامُوا إِلَى صَلَاتِ قَامُوا قُسَالَ يُرَاُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Kada odlaze na namaz, lijeno odlaze, lijeno se dižu i odlaze, mrsko im je, odlaze jura unen nas, samo da bi ih ljudi vidjeli, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا A Allaha gotovo i da ne spomenu. Malo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato vjernik, kada postiče svoju dušu na odlazak, na namaz, sabah namaz i jaciju namaz pod minama, time će uz Allahovu dozvolu razlikovati se od licemjera, razlikovati se od onih koji pretvaraju i time će ako Bog da uz Allahovu dozvolu izgrađivati kod sebe iskrenost. Također, od puteva i načina kako da izgradimo kod sebe iskrenost jeste i da se družimo sa iskrenim ljudima, da prepoznamo u našem društvu ko su to iskreni ljudi, da pratimo njihove riječi, da pratimo njihova djela i nakon toga da se priključimo njima, da se nalazimo u njihovom društvu, da se i mi koristimo njihovom iskrenosti. Allah subhanahu wa ta'ala svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam podstiče da se druži i da često sjedi naprotiv da se ne odvaja od ljudi koji ujutro i naveče spominju Allaha subhanahu wa ta'ala iz želje da zadobiju Allahovo zadovoljstvo i želje da zadobiju Allahovo lice, odnosno da u tome budu iskreni. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Kef Kaže svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ I ti se strpi, ostani uz one, budi uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo lice. Mnogi ljudi danas čini dobra dijela iz želje da se pročuje za njih i želje da se sazna o njima, koliko je ko udjelio, koliko je dobra učinio, da sutra osvane njegovo ime na novinam, u novinama ili tamo negdje na internetu i slično. Zato dobro ukoliko primijetimo iskrene ljude kojima nije to cilj, kojima je cilj samo Allahov subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, koji su iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala, prihvatimo se takvih ljudi i okoristimo se njihovom iskrenosti. Zasigurno od puteva i načina kako izgrađivati kod sebe iskrenost jeste isčitavanje životopisa naših prethodnika. Prije svega Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, zatim njegovih drugova, ashaba, zatim nakon njih, tabijina i slično. Jer To su bili ljudi koje su krasile mnogobrojne osobine, a posebno iskrenost. Ti ljudi su malo pričali, ali su mnogo radili. Malo su radili, ali su mnogo također zarađivali. Od onoga što bi radili, to bi kod Allaha subhanahu wa ta'ala bilo ogromno. Zašto? Zato što su bili iskreni u svojim dijelima. Jedan od velike islamskih učenjaka je upitao uh, je li više znanja sada ili u prvim generacijama? Kada je bilo više znanja? Da li sada ili u prvim generacijama? Pa je odgovorio, danas je više govora nego prije, ali je znanja mnogo manje. Danas se mnogo, mnogo priča, ali se malo šta zna, odnosno malo šta se radi po onome, po onome što se govori. Stoga onaj koji želi da izgradi kod sebe iskrenost, neka se povede za onima koji su bili prije nas, koji su bili prije nas, koje Allah subhanahu wa ta'ala spomnio u svojoj knjizi, s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan, koje Allah subhanahu wa ta'ala spomnio u svojoj knjizi i opisuje njihove osobine i zbog čega je on bio zadovoljan s njima. Zato želimo Allahovo zadovoljstvo, ukoliko želimo da i mi imamo kod sebe te osobine, koje su krasile prethodne generacije onda što je god moguće više upoznajimo se sa njihovim životopisima, sa njihovim dijelima, njihovim riječima i sl. Prenosi se da su jedne prilike velikom islamskom učenjaku Abdullahu ibn Mubareku rekli kada klanjaš s nama namaz, dakle svi muslimani dolaze i klanjaju zajedno namaz, pa su mu pojedini pregovorili rekavši kada klanjaš s nama što ne bi s nama posle i posjedio? što ne bi s nama sjedio, koju progovorio i slično, pa kaže, ne, ja idem da sjedim sa ashabima i tabinima. Pa smo rekli, kako? Gdje su ashabi i tabini? Odavno su oni umrli. Pa je rekao, ja idem i učim. Tražim znanje, pa u tom znanju nailazim na njihove riječi, na njihova dijela, pa se okorištavam od njih, a šta ću se od vas okoristiti kad vi samo spominjete druge, ogovarate druge, prenosite šta je ko rekao i slično. Ti prvi narodi, prve generacije, ashabi, tabini, tabi, tabini, to su zlatne generacije, kojima je hajrijet dobro posvjedočio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ih po svome zadovoljstvu u svojoj knjizi, to su oni koje Allah uputio, pa nastojimo da se imi povedemo za njihovom uputom. Zatim, kako izgraditi ko sebe iskrenost zasigurno i smatranjem svojih dijela malim? Prezirimo svoju dušu. Ne dozvolimo svojoj duši da se uzdiši. Ma kako ogromno dijelo mi učinili, smatraj go, smatrajmo to dijelo malim, uporedimo to dijelo koje smo učinili sa brojnim Allahovim blagodatima koje nam je Allah ukazao i to su samo blagodati koje smo mi spoznali koliko nam je Allah dželjavala podario svojih blagodati koje nismo ni svjesni. Kao što kaže dželjavala vajnta uddu nijamet Allahi la tuhsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, ma nikada ih ne biste mogli nabrojati. Eto koliko blagodati nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I sada mi učinimo neko dobro dijelo i oholimo se tim dijelom. Nikada. Sva svoja dijela, makako ona bila i velika, mi smatrajmo malim. U poređenju sa onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, ona su doista malim mala. Zato nas je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i podučio da kada obavimo najbolje dijelo u islamu, a to je namaz, nakon dva šehadeta najbolje dijelo u islamu jeste namaz, pa kada predamo selam, kada završimo sa namazom, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam podučava nas da tri puta kažemo estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Allah moj, ja tražim oprosta od tebe za svoje grije. Kajim ti se za svoje propuste. Dakle, i samim tim čovjek se postiče da se ne uzdiže, da umalovaži svoju dušu, da prezire svoju dušu. O opasnosti smatranja svojih dijela velikim, opasnosti umišljenosti, uzdizanja i slično, kaže veliki islamski učenjak iz generacije Tabijina, Said ibn Džubeir jedne prilike kaže čovjek je ušao u vatru zbog dobrog djela. Čovjek je ušao u džahnem zbog dobrog djela. A drugi je ušao u džennet zbog grijeha. Pa mu kažu da nisi pogriješio. Čovjek da uđe u vatru zbog dobrog djela, a drugi da uđe u džennet zbog lošeg djela, zbog grijeha, da nije obratno, da nisi pogriješio, kaže ne. Kaže, čovjek je učinio dobro djelo i nije prestao hvalisati se njime. Nije prestao uzdizati se njime sve dok nije umro na tome. Sve dok nije umro na toj oholosti. A, niko ne čini ovakva djela kakva ja činim, pa niko nije toliko dao za potrebe ovoga, za potrebe onoga, za potrebe ugroženih pomoć, onih koji su potrebni pomoći i slično. Niko ne daje toliko i čovjek umre na tome. A drugi kaže, počinio je grih i taj grih nije ga prestao peći, tištiti, pritiskati njegova prsa, nije prestajao kajati se sve dok nije umro na toj telubi pa je ušao u džennet. Također, od puteva načina kako izgrađivati kod sebe iskrenost jeste i strah od neprimanja dijela. Kada i učinimo dijela, ko nam garantuje da nam je to dijelo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar možemo biti sigurni da nam je to dijelo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Nemojmo biti sigurni. Naši ispravni prethodnici, ashabi, govorili bi kada bismo znali da nam je samo jedna seđda primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, imali bismo se čemu nadati, ali nismo sigurni. I upravo to smatranje svojih dijela malim i nesigurnost, da jesu li nam dijela primljena ili ne, to je ono što čovjeka postiče na činjenje dobrih dijela, što je god moguće više i što je god moguće ljepše, da u tim dijelima bude iskren, radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da ih čini onako kako ih je činio Allaho poslanik Muhammed sallallahu alihi sallam, čuvajmo svoja dijela, nemojmo se umišljati svojim dijelima i nemojmo biti sigurni da su nam naša dijela primljena. Kaže nam Allah subhanahu wa ta'ala, poručuje u svojoj knjizi pa kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَدْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ كُوَّةٍ أَنْكَاثًا Nemojte biti poput one žene koja nakon što bi nešto isplela, nakon toga bi sve to rasplela. U Mekiji je bila žena koja nije bila pri pameti, pa bi cijeli dan plela, plela, plela i na večer kada se spusti mrak, kada se spusti noć, sve što bi tokom cijelog dana isplela, ona bi rasplela. Sve bi to rasporila. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemojte biti poput nje, da radite i radite i radite i posle sve to poništite svojom umišljenosti, svojom sigurnosti i sl. Budimo stalno na oprezu. Stalno se sjećajmo hadisa u kojima se spominje da niko od nas neće ući u džennet osim sa Allahom milošću, sa Allahom milošću. Zato nastojimo se umilostiviti Allahu subhanahu wa ta'ala. Budimo ponizni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojmo se uzdizati. Gordost, gordost je osobina koja je dostojan jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, kako izgraditi ko sebe iskrenost? Nemojmo se osvrtati na govor ljudi. Ne osvrćimo se na govor ljudi. To što nam oni govore, što nas hvale ili nas kude, to treba da nam bude, ako i kako može, treba da nam bude svejedno. Hvala nikome ne koristi, niti grdnja. Zato spoznajmo ljude, jedni pretjeruju u hvali, drugi grdnjom omalovažavaju, zato nastojmo da se naše stanje nimalo ne promijeni kada nas neko hvali ili kada nas neko grdi. Ukoliko nas neko hvali, onda nemoj da se umislimo, već tada kada čujemo da nas neko hvali, mi budimo još ponizni. Allahu subhanahu wa ta'ala. Budimo još skromni. Ne dozvolimo šeitanu da nas uzdigne, da se uzoholimo. A kada nas neko grdi, kada nas neko omalovažava, kad neko spominje naše manjkavosti, onda obračunajmo se, preispitajmo se, da li doista toga ima kod nas, jer obično ljudi znaju u svojoj grdnji da omalovažavaju, Mnogi danas omalovažavaju ljude, grde ih, psuju i smijavaju se s ciljem da ga omalovaže. Danas, naročito danas, teško je priznati tuđi uspjeh. Danas najteže je ljudima da priznaju tuđi uspjeh, pa ga zato grde, psuju, omalovažavaju i smijavaju se. Zato ako te neko bude grdio, ti preispitaj svoja dijela, vidi da li doista ko tebe ima tih manjkavosti koje oni spominju, ako ima, gledaj da se popraviš gledaj da ne budeš, međutim ne da se spasiš njihove grdnje, već da se popraviš, da budeš bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, kako izgrađivati iskrenost kod sebe, također i svjesnošću da ljudi ne posjeduju ni džennet ni vatru. Niko od ljudi ne posjeduje, nije vlasnik niti dženneta, niti džehennema. Niko nas ne može uvesti u džennet, mani približiti jedan korak džennetu kao što nas niko ne može udaljiti od džehennema. Vlasnik svega, i dunjaluka, i ahireta, i nebesa, i zemlje, i onoga što je između njih, jeste Allah subhanahu wa ta'ala, maliki jevmi din, vladar sudnjeg dana, vladar kada će se nagrađivati i kažnjavati, vladar koji će slati jedne ljude za džennet, druge ljude za džehennem. Niko od ljudi sutra neće to moći činiti, već jedino gospodar ljudi. Zato ne pretvarajmo se u svojim dijelima, već budimo iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala i nastojimo da zadobijemo njegovu milost pa da nas sutra pošalje u skupini koja će se zaputiti ka džennetu, a ne ka džehennemu. Zato budimo svjesni da ljudi ne posjeduju niti džennet, niti džehennem i ne radimo za njih. Ne radimo za ljude, ne pretvarajmo se u svojim u svojim dijelima. Zatim, ono što također nam pomaže u našoj iskrenosti jeste sjećanje da kada umremo, da ćemo sami boraviti u svome kaburu. Taj za koga bismo možda učinili neko dijelo, uljepšali neko svoje dijelo radi njega, neće sutra kada umremo spustiti se zajedno s nama u kabur i boraviti zajedno s nama u kaburu ljudske duše se popravljaju kada se prisjete, kada se prisjete svoga završetka, kada se prisjete svoga svoje smrti i svoga kabura u kojeg će biti spušteni. Zato nastojimo da budemo iskreni u svim svojim djelima Niko neće sutra boraviti s nama u kaboru pa da nam makar malo olakša našu tegobu, našu patnju, da nam pomogne u našem ispitu u kaboru. Niko, niko. Zato ni radi koga se ne pretvarajmo, već činimo dijela iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ono što će nam pomoći u našem kaboru jesu naša dijela iskreno, iskreno učinjena radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Takva dijela bit će pretvorena, kako je spomenuto u brojnim hadisima, bit će pretvorena u liku čovjeka, pa onaj koji je činio dobra dijela, iskrena dijela, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah dželavala će ta dijela pretvoriti učinjena u liku lijepog čovjeka, lijepog mirisa, lijepe odjeće i takav čovjek, takva osoba boravit će zajedno sa vjernikom u njegovom kaboru. Zato nastojimo što je god moguće više da krenemo za ovim putevima izgradnje iskrenosti. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u činjenju ovih dijela iskreno samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala u provođenju cijelog svoga života iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala skrivajmo svoja dijela ako smo ikako u mogućnosti odlazimo na sabah namaz i na jaciju namaz u džemat, družimo se sa iskrenim ljudima, izučavajmo što je god moguće više životopis naših prethodnika, prvih generacija, prije svega Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegovih drugova, ashaba, prisjetimo se da niko od ljudi ne posjeduje niti džennet, niti džehennem, niko od tih ljudi radi kojih bismo se možda jeli mi i pretvarali, uljepšavali svoja dijela, niko neće leći s nama u kabur i olakšati nam u našem kaburu. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim robovima, onima koji će sva svoja dijela činiti iskreno samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i činiti ih onako kako ih je činio Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način naš, nas, naše porodice, naše roditelje i sve vjernike muslimane i muslimanke. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas poduči svojoj knjizi Kur'anu, sunnetu svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam.